Jumat punya cerita dengan judul Memeti ing wayah wengi. kedadian kita alami dhewe watara 20 taunan kepungkur. Taune 1982. Kanggoku prastawa kuwi gawe miris lan gilo yen basa krene bisa disebut mencekam. Nganti sak umurku iki nembe kaping pindho aku ditemoni bangsane memedi kaya kuwi. Sepisan biyen nalika aku isih cilik isih sekolah rakyat. lan sing kapindho ya prastawa kuwi yen aku liwat papan kono kuwi embuh esuk utawa awan apa meneh wengi tansah kelingan cetha rasane kepingin ketemu meneh nanging kok luwih becik ora wae timbang dadi memolo Tahun 1982, tahun kejayaan lan keemasan tumrapku. Aku dadi pengusaha percetakan sing lagi naik daun. Usaha sing tak rintis saka nol. Miwiti saka buruh nukang gambar ing percetakan. Nyablon ajar golek pelanggan. Bibrik-bibrik dadi tukang sablon madeg dewi. Mboko sapecak kredit mesin cetak cilik-cilian nganti tekaning rembokok. kabeh kuwi uga saka pambiyantu udele sisianku anak-anakku sing isih cilik dadi pamecut anggonku kepingin nggayuh kemajuan sing biyene aku mung engklek mlaku adus kringet yen lagi golek gawean saiki aku wis ora kodanan kepanasan meneh sedan Toyota kanggo keluarga lan Toyota pickup kanggo angkutan barang cetakan loro-lorone gres. Dina kuwi aku kudu ngeterake cetakan buku-buku saka penerbit ing kutha Solo. Sing biasane aku mung ngomandu adiku Ipe lan supir kanggo ngirim. Dina kuwi rasane aku kok kepingin mangkat dhewe. Sakliyane silaturahim marang pelanggan, ngiras ngurus ngumbah moto nusuri solo wektu wengi. Panguripan wengi ing kutha kuwi kang nyengsemake. Mestine yo mangkat ijenan tanpa ruang. Dadi ora bakal ana sing ngregoni pak barang cetakan wis tumoto ing bak pick up ing guri. Rapi dikrukrup deklip pamitku marang keluarga bakal bali senajan lingsir wengi yen ora ana alangan nanging kuwi mung samudana kok kadingaren nindaki piyambak biasane rak adine nika to sajae ana acara khusus yen bose dhewe sing nandangi ya pangandikane Pak Salim juragan lan penerbit buku beken yo salah sijine pelanggan setia sing nyetak buku-buku terbitane ing panggonanku aku mung bisa mesem rumangsa ketutul persis sing dadi angen-angenku Akeh muka-muka baru lho, cekake ora bakal nguciwani, Nanging ya kuwi ana rega ana rupa. Kaya biasane aku wis kaya dene dianggep sedulur ing dalem kono. Mula tanggepi keluarga wis ora kaya wong liya. Ngobrol ngalor ngidul. Sakwise ngramungke urusan bisnis, kejaba bayaran tunai, giru lan cek. wis dak kantongi ketambahan orderan anyar sing kudu enggal dak rampungake. Ora krasa pandom wis ngancik jam 10 kliwat wancine nyuwun pamit. Lho, ora nyare kene to. Tapi ya luwe kepenak kaya biasane ding. Ya wis, selamat menikmati di kota ini waktu malam ya. <laughs> gojeke Pak Salim ngeterake aku nganti lewang regol. mlayune pick up dak gawe alon-alonan. Ngleser nurut dalan slamet riyadi nganti tekan gapura gladak. Pikiranku mangu-mangu. Hotel Cakralan sakwetara hotel yane. Papan-papan palmenan yen aku ijinan utawa karo sisianku yen dolan Solo, kliwatan boko siji. Papan ngenggar-nggar ati liyane rasane kok ora narik. kelebu penggawene gadis modis sing umume ndudut ati lanang. Atiku dadi tida-tida. Nginep hotel lan golek kemul pilihaning Solo. Apa wengi iki uga bali menyang Semarang? Lagu-lagu kroncongi hatiku sendang saka tip mobil malah nambahi rasa nglangut. kiri ing warung lesian pinggir dalan Slamet Riyadi. Wah, jian danyange kretek tuntang kuwi jelehe tenan kok. Wis suluk salam diklakson barang lho kok isih digodho wae. Untunge ora nyungsep mlebu kali. Koyae salah siji sing lagi padha mangan pincuan sego liwet. Lanjur sidane priye? Pitakone koncone karo nyruput teh angete. Dheweke banjur kocah cerita Nalika mobil box disetir disetiri keblusuk nyasak warung pinggir kali tuntang rawa pening. Saka rumangsane dheweke dicegat wong wadon ayu sing arep nunut. Nanging dheweke kelingan yen papan kuwi wingit. Mula mung lakson lan bablas, usanane malah dadi layatan. Koncone uga ora gelem kalah. Nyeritakake lelakone koncone menah nalika direridu peri kebon kopi asinan dinunuti munggah saka kretek tuntang lan nyungsep mlebu kebon kopi mobile kapeksa diderek aku mung leges ngrungokake cerita-cerita misteri sing sok didramatisir senajan atiku dhewe yana rasa percaya yen alam kuwi pancen ana nanging keyakinanku Yen aku ra nyalai, aku bakal ora direridu bangsane lelembut kaya mangkono. Cerita ing warung lesian kuwi tumbuh leh tutup. Mbak Yu sing dodol sego liwet kuwi uga melu rambul. Cerita lelakoni nalika dodolan diganggu wewe. Bola bali sego liwete mambu durung wancine. Nyatane bareng digolekake wong pinter dheweke. Eh. wewe sing manggon dapuran pring sebelah pawone ndelengi aku sajak orang rewes cerita-cerita tamu langganane kuwi sajake dheweke penasaran lan takon marang aku Masa daleme putih Kulo saking Semarang, Mbak. Niki mangke nggih badhe wangsul mriko kok. Lah sing atos-atos yen dumugi ben kopi asinan bawen niku lho. Niki lah malam Jumat lho, Mas. Yen malam Jumat jur badhe nopo to, Mbak? Semaurku glo paglape beda Mbak Yune sego liwet sing manis padet kuwi. Wah, mata lanang iki pancen ora kena ndeleng batuk klimis tenan. Eh, si Dodi nunuti priasinan tenan. Kedrawasan lo Ya atos-atos malas niki wong malam Jumat kliwon lo Ah, nek dinunuti priayu kaya bakule niki nggih monggo mawon to <laughs> Semaur kualon dak angkah sing krungu mung Mbak Yuni sego liwet kuwi Mpun to nyari solo mawon Mas kundur bincang injang mawon lak yo aman to Tembunge Mbak Yu sego liwet kuwi uga alon Atiku gronjalan pancinganku ngenani Nyari teng pundi to Mbak Yu? Wong mboten duwe tepangan teng mriki kok. Nyipeng nyari kali mbake napa? Nggih ta? Saged pripun? Pitakonku sembrono parekena. Karo ngirake mripatku sesisih. Soko sorot lampu Petromax sing dikrodhongi kuwi katon raine rada mbrabak. Ah, eh, mangsi napa kersa? Jawabe alus, cat keprungu cat ora. Ces atiku kaya kesiram banyu windu. Nunggu kukute warung mengko sida ngilangi hawa adem. Mecaki swarga kutha Solo tenan. Nanging atiku goreh kaya ana daya tarik aku kudu bali menyang Semarang bengi iki uga. Senajan tekane para esuk. Kanti kagol aku mbayar lan ninggali kartu nama. Mbisi nyemayani sak cepete aku bakal nemoni dheweke. bakul sego liwet ayu manis dalan slamet riyadi dheweke mesem lan ngremet tanganku tenan lho mas janji jenengan tak anti-anti lho Toyota Kijang pick-up tak belak ngulon ngarah Kertosuro. Ngliwati lali. Dalane ciut peteng tur sepi. Aku mung mlaku ijenan. Lagu kroncong hetikus endang ngancani laguku. Ben orang ngantuk dak sambi rokokan karo nyetir. Soko sepion katon klip-klip lampu kedip sinyal abang. Durung katon mobil opo. Bareng nyalip lagi ceto yen kui mobil jenazah. jenazah kuwi kaya nuntun lakuku yen aku alon melakune melu alon yen gas tak pidak dheweke mlayune tambah rikat mbuh golek kanca apa pancen sengaja mbeda aku aku ora ngerti Melaku iringan mobil loro wayah ngancik tengah wengi. Wayai sepi dasare rodok grimis. suarane tintring merga kahanan sing mampring arang simpangan lan prasasat mlaku ijen kejaba karo mobil jenazah kuwi lampu halogen tak panjen lampu jauh wis ora urusan supir silo apa ora sing baku padhang mlebu kutha Solo 3 udan kaya disuntak beres banget lakune mobil saya alon mergo dalane lunyu kanthi lagu-lagu lama. Senenganku pancen koleksi lagu melankolis. Lagu-lagu pilihan sing kebak kenangan yen perlu malah ngrekamake. Thank melebu wewengkon tuntang rawa pening udane wiwit mendo malah banjur terang lintange siji loro wiwit ngaton disusul sumilake mendung rembulan sing ngepasi purnama katon sumunar ngeglo ing akoso nerangi wengi sing sepi mampring ora kaya sabni yen aku lelungan menyang solo wayah wengi utawa tengah wengi Wengi iki banget nyenyet. Wiwit metu saka lali aku durung nyalip utawa disalip mobil sakliyane, mobil jenazah ing ngarepku kuwi. Aneh. Saka arah ngarep kena diitung nganggo driji mobil sing simpangan. Wengi kuwi sing jarene Mbak Yuwayu sego liwet Solo malam Jumat kliwon. mobil jenazah ingarpan melayuni dadirikat banter. Musono wis hadoh ninggal aku. Atiku malah ayem timbang barengan montore wong mati. Kretek ciut kali tuntang wis katon ingarpku. Ngeliwati kretek widalane nikung lananjak melebu wewengkon kebon kopi asinan. Meripatku darah mandeng dengan arah pekuburan umum ing pinggir dalan. Sisih tengen yen soko arah solo. Wit-witan gede ngrembuyung kesorotan purnomo. Ing batin kumbok menawa ono barang nyolo wedi. Bangsane pocong utawa liyane sing gumantung pang. Nguh batinku wektu kuwi kok tata kepingin ketemu bangsane memeden kaya kuwi. Mongko yen diweruhi tenan yo embuh kausanane. iki jangan nyari ki melakuni koyong gowo beban pirang-pirang ton. Mesin ini gereng persleneng siji. Mongko mobil iki mongko songan. Mentas disetel bengkel mawawan. Naliko mangkat mau pelayune bisa kanggu balapan. Aneh. Saiki koyo kabotan narik sanggan. Ing kabin ambune wangi kembang. ing batinku iki wangi kembang kopi sebab wektu iku kopi lagi ngembang nalikane aku noleh ing jok sebelah kuwi slungguh kepenak paraga ayu ngore rambut nganggo rok terusan warna terang kesorot lampu mobil sing simpangan paraga kuwi ayune uleng-ulengan tikel tekuk ketimbang Mbak Yuwat yu bakul sego liwet slamet Riyadi Solo mau lagi iki aku nemoni wong wadon sing ayune lan pawakane kanthi nilai 9 plus kuwi ayu lan ambune wangi kembang kopi. Wong wadon ayu kuwi meneng wae mung lirik karo aku mesem. Duh presem kuwi bisa gawe ngegleng. Nanging ana rasa miris ing batinku. Atiku ora kepenak goreh deg-dekan. Bocah ayu iku munggah saka ngendi? Sebab senajan ngerkoso mobil iki tetep mlaku. Ora ana swara lawang mobil dibuka. Ngerti-ngerti wis lungguh ing sebelahku. Naliko aku ndeleng arah kuburan ing sisih tengen mau. mengkogek iki sing disebut prialas kopi. Hak lirik sikile sih ngambah lantai mobil. Ateges iki wong tenan. Tak tutuki drijiku ing setiran krasa lara. Tegese aku isih sadar. Banjur wong wadon iki sapa? Yen wanita pelanyan mokal yen sapa ing kebon kopi sepi kaya kuwi. Mejeng ing hotel sedilo wae wis bisa nyetak atusan ewon nganti yutanan. Deweke mesem ngujiwat meneh. Duh Gusti, duh Gusti. Lakune pick up merambat rendet banget. Suasana tintrim lan kekes. Senajan rembulane purnomo. Keringetku gemrobos arep takon ora wani. Mboko siji tikungan kebon kopi asinan dak liwati. Ora ana siji-siji mobil kemliwer. Gue dikejar-kejar hantu. bocah wedok ayu kuwi lungguhe dadi ora jenak kaya-kaya jok mobil ku akeh pakune dheweke saiki noleh marang aku sing lagi ndremimil maca donga esme sing mencutake kuwi kaya malih wong mewek raupan sing banget meranani mau boko sedidik lumer leleh kaya lilin daging separuh rai blonyok ngemunanah Gondo wangi kembang kopi malih wangi kembang mayit. Lan banjur malih gondo banger sing enek Tanganku sing nyekel setir iki ngewel-welan. Semurugo sikilku nanging tak peksa tetek lan dremimil maca donga. Ngancik tikungan lan tanjakan pungkasan cedhak pekuburan Bawen. Wong wedok kuwi guyu nyekikik nanging memper suara tangis. Awak sing separuh leleh kuwi mingset mboko sedhik ngadoh nembus kaca mobil. Mabur ngleyang mlebu kuburan peteng. Awak wadus ringet. Rasa wedi ngragap nganti rasa syukur marang Gusti Allah. Aku luput saka paekaning lelembut. Atiku tap-tapan binarung playune mobil sing saiki enteng kaya disawatake. Ngliwati protolon cedhak pompa bensin SPBU Bawen. Mobil tak ndekake parkir sak ngarepe bakul kacang ijo lan ketan ireng. Klunuh klunuh aku melu lungguan lan pesen wedang kacang ijo. Kanggo nambani ati sing tratapan keweden. Keringet sak jagung-jagung dak usapi saka bathukku. Kelambiku teles kebes. Bakule lan wong-wong sing lagi jagongan wedangan gumun nyawang aku sing krengosan kaya dioyak celeng. Salah si jenis sing wedangan kuwi takon. Ah, napa jenengan saking Solo tiga, Mas? Tak critake kedadian sing mentas tak alami mau. Ora ana sing kecicir. Sing ngrungokke mantuk-mantuk banjur rembukan pating lesi. Waduh. Jenengan bejo, Mas, mboten dados tumbali priyasi maniku. Yen mau jenengan kepincut napa maling nganti lambang sari. Wo, bakal manggih bilahi mas melu dadi belajar teng tuntang nopo mbawen riku contohnya pun kata mobil pribadi truk nopo bising ngungsep teng kebon kopi niku lho mas utawi jegur teng kali tuntang langganan yang di rumah sakit solo tiga tuh ambar awak kuwi lho mas malah sok langsung lebet teng kamar mayate wah pun kata tumbal kesio-sio perine kebon kopi asinan kuwi lho mas Aku wedang kacang ijulan sing padha tuku kuwi padha ngomong mengkono aku banjur ngerti korban-korban sing dumadi ing wewengkon bawen lan tuntang kune pick up dak gawe muter Semarang wis ora doh meneh. Watu Gong, Banyumanik lan Gombel wis kliwatan. Ngliwati Kaliwiru mlebu wewengkon Candi Baru. Wayahe wis lingsir wengi. Dalan esparman sepi nyenyet. Ngarepake protelon dalan Rinjani saiki dadi SPBU. Atiku bali trataban. Soko arah kiwa gedong kuno kuwi nyabrang wong wedok rok terusan warna terang rambut ireng meles bawa direndyak nyabrang sak penake tanpa ndeleng kanan kiring kesorot lampu halikin mobil sing padang katon noleh peri ayu kebon kopi asinan noleh karo mamerake esme sing mujiwat nanging guyune sing nyekikik campur tangis kuwi gawe giris atiku mobil Pak ngaget Nanging setir tetep Pak Panteng Ngosek muter nanging ora selip Wong wedok perikwi ngikik gumuyu Nyebrang mlebu gedong kosong sisi tengen dalan Sing saiki dadi kantor kecamatan Gajah Mungkun Tangane ngawi-awi raine blonyoh separuh Kanti gondo ganer mulek-mulek Aku mung bisa melungu umpama wong wedok mau dak tabrak mobilku mesti nguling ing tikungan sing ndojok kuwi Gusti Allah isih mayungi lakuku ngeduni tikungan sak ngarepe rumah sakit mata William but aku wiwit ngati-ati awit sak ngarepe kuwi ana kuburan sing kesuwur angker nyoto wewayangane pri kebon kopi kuwi isih ngetutake lakuku ngliwati tugu muda mlebu wengkon bulus talan omahku aku nyicil ayem wis tekan papanku ora-orane yen priku nututi aku Tekan sak ngarepe gang kampungku ku ditandhep kanca-kanca sing lagi wedangan lan ngrahapi ayam goreng ing warung kawentar gang kuwi. Wis meh parek esuk aku melu jagongan lan nyeritake lelakonku wengi kuwi. Ala Mas, ati sampean wektu niku mesthine mboten resik. Gada karep sing rada nalisir to. Bangsane kaya niku anyocoki yen wonten tiyang sing seneng menceng kaya ngono kuwi aku rodok kelincutan konco-konco badi bener kekarpanku. Tertek tuntang wis digawe loro kanan kiri. Mien mung siji. Dalan kebon kopi asinan wis bawi Malah wis ono rumah makan lan papan peristahatani. Nanging nyotoni sih akeh kurban-kurban sing dumadi. Kecelakaan ing antarani bawen lan tuntang. Opo iki mergo polah trekai perikui. Apa sebab-sebab teknis aku ora ngerti. Yen panjenengan kepingin ketemu peri kebon kopi asinan, mbok menawa bisa yen pancen judu. Nanging yen bisa aja nganti. Iki cerita nyata saka aku. Tak kirimke tim Cimat.